shahran kwamba hakika hesabu ya miezi mbele ya Allah tabaraka taala ni miezi 12 na hii muradi wake ni miezi mbili katika shahari la hijri katika miezi ya hijri ambapo leo hii tumo katika hiyo miezi mbili numo katika mwezi wa dhulqaada kwa nini nimeifungua hutuba yangu ya leo na maneno haya ya Allah tabaraka taala yenye kuizungumzia miezi hii kumi na mbili kwa sababu Allah tabaraka taala mbele ya maelezo ya aya hii anasema yauma khalaqa as-samawati wal ardh tangu Allah alipoumba mbingu na ardhi minha arba'atun hurum katika miezi hiyo kumi na mbili kuna miezi minne mitukufu katika hadithi ya Abi Bakara ambayo ni muttafaqun alayhi sahaba huyu amemsikia mtume sallallahu alayhi wasallama yakulu fi hijjati alwadai akisema katika hija ya kuaga inna zamana qad istadaraka ka hayatihi yawma khalaqa Allahu samawati wal ard hakika ya nyakati ni zenye kwenda kwa utaratibu wake tangu Allah alipoumba mbingu na ardhi asana isna shahara mwaka una miezi 12 minha arba'atun hurum katika miezi hiyo 12 kuna miezi minne mitukufu thalathatun mutawaliyat mitatu ni yenye kufuatana dhulqaada wa dhulhijja wal muharram miezi hiyo mitatu yenye kufatana katika hiyo miezi minne mitukufu ni mwezi wa Dhulqaada ambao ndio huu tuko nao tunakaribia kuumaliza umebakiwa na siku zisizozidi tisa pia na mwezi unaokuja mwezi wa Dhulhijja kisha na mwezi wa Muharram wa Rajab mudhar baina Jumada wa Shaaban na mwezi wa Rajabu uliokuwa ukitukuzwa na kabila la Mudhar ambao upo kati ya mwezi wa Jamada na mwezi wa shabani Kwa hiyo katika miezi minne mitukufu tumo katika mwezi wa kwanza katika ile miezi minne mitukufu, nayo tayari zaidi ya nusu ishaondoka. Katika miezi hii minne mitukufu ndani yake katika hii mitatu yenye kufuatana ndimo ambamo watu wanahirimia ibada ya hija Allah tabaraka taala katika surati Baqara anasema alhajj ashhurun ma'lumati kwamba hija imefaradhishwa katika miezi maalum na miezi yenyewe kama wanavyohitaji ahlul ilmi kupitia hadithi za mtume sallallahu alaihi wasallam ni mwezi wa shawali ulioisha na mwezi huu tulokuwa nao wa Dhulqaada na siku kumi za mwanzo katika mwezi ujao katika mwezi wa Dhulhijja. Kwa hiyo katika mwezi katika miezi mitukufu mitatu yenye kufatana ndani yake watu wanairimia ibada ya hija na si kuhirimia tu ibada ya hija bali sehemu kubwa ya ibada yenyewe ya hija inapatikana katika hii miezi katika miongoni mwa hii miezi mitatu yenye kufatana ambapo hija yenyewe rasmi mahujaji wanaianza ibada ya hija katika siku ya tarehe nane katika mwezi wa mfungo tatu wakiwa wanaelekea katika maeneo ya Mina na siku ya asubuhi yake ambayo ni mwezi tisa mahujaji wanaelekea katika viwanja vya Arafa na jua baada ya kuzama mahujaji wanatoka katika viwanja vya Arafa wanaelekea katika viwanja vya Muzdalifa asubuhi yake wakiamka ambayo ni mwezi kumi mahujaji wanatoka katika maeneo ya Muzdalifa wakielekea Mina kwa ajili ya kuelekea maeneo ya jamarati kwenda kupiga mawe pamoja na kuchinja pamoja na kunyoa kisha kurejea maka kwa ajili ya kufanya tawafu ifadha kutufu kwa ajili ya ibada ya hija pamoja na sa'i baina ya Safa na Marwa kwa hiyo ukiangalia kwamba hata hija yenyewe kwamba sehemu kubwa inapatikana na kufanyika ndani ya hii miezi mitukufu mitatu yenye kufatana ambayo hasa katika mwezi ujao wa mfungo tatu Allah tabaraka taala baada ya kuelezea miezi hii minne mitukufu akasema fala tadhlimu fihinna anfusakum na wala msidhulumu nafsi zenu ndani ya miezi hiyo minne mitukufu kama alivyosema qatada katika tafsiri pamoja na kwamba baadhi ya ahlul ilmi wengineo wanasema dhamiri inarudi katika miezi yote kwamba msimdhulumu Allah tabaraka taala msidhulumu nafsi zenu ndani ya miezi hiyo lakini katika kauli ambayo hiyo kwa mashuhuri zaidi kwamba ni kuto kumkosea Allah katika hii miezi minne mitukufu lianna dhulma fi shahri al-hurum kwa sababu kufanya madhambi katika miezi mitukufu ashaddu wizra min ghairiha kwamba ubaya wake unakuwa mkubwa zaidi kuliko katika miezi mingine si kana kwamba muislamu labda anaruhusiwa kumkosea Allah katika miezi mingine hapana bali kumkosea Allah katika miezi mingine pamekatazwa lakini ubaya wake unakuwa mkubwa zaidi mtu anapofanya makosa ndani ya hii miezi mitukufu kwa bahati mbaya makosa huwa sisi tunayachukulia kwa mtazamo wetu hatuyachukulii makosa kwa ajili ya mtazamo unaoangaliwa na dini hii ndiyo bahati mbaya iliyokuta waislamu wa zama zetu za leo kwa mfano sasa hivi kama mtu anaswali basi yeye makosa atajua ni ulevi kucheza kamari kwa sababu hivyo vitu yeye havifanya lakini hajui kwamba kuongopa nayo ni katika makosa hajui kwamba kusikiliza miziki ni katika makosa hajui kwamba kuasi wazazi wawili ni katika makosa yeye hayo hayajui na ndio maana watu wakikaa wakizungumza wanaweza wakawa wanajadili suala la miziki la uharamu wa miziki eh, yani suala labda la kamari suala la pombe kwa sababu hayo watu hawaogelei nayo lakini kwa ufupi dhulma kama ilivyokuwa imetajwa na ahlul ilm kwamba kuna dhulma ya mja kumdhulumu Mola wake fala tadhlimu fihinna anfusakum msidhulumu nafsi zenu ndani ya miezi hiyo wanasema dhuluma inayokusudiwa ya kumdhulumu mja Mola wake ni kufanya shirki kaulihi taala kwa kauli yake Allah tabaraka mtukufu inna shirka la dhulmun adhim hakika ya shirki ni dhulma iliyokuwa kubwa na kwa uzito wa dhambi hii ya shirki Allah tabaraka taala haisamehi kama mtu atakufa bila kutubia na kwa bahati mbaya ndani ya hii miezi mitukufu watu wanafanya sana hii shirki kwa mfano mwezi wa mfungo tatu unaokuja huko mbele katika mambo ambayo yanayofanyika katika miji yetu hii ya pwani kwa sababu mimi ni mzaliwa katika miji hii ya pwani kwa hiyo tunaizungumzia zile hali ambazo sisi tunazozijua sasa kama hali hizi pia zinapatikana katika miji mingine maana bado yanabaki kuwa ni makosa kwamba ukifika mfungo tatu watu huwa wanakwenda makaburini kufagilia wakishamaliza kufagilia baadhi ya watu huanza kuzitaja shida zao pale kwa sababu kuna watu wanafunga safari kabisa kama mtu baba yao kufariki hapa Dar es Salaam na akazikwa hapa labda familia yake labda iko sijui labda sijui iko Mwanza au familia yake sijui iko sehemu fulani basi watu wanafunga safari wanakuja Dar es Salaam na wale ambao wazazi wao waliwazika nje ya mji na wao isikifika siku hizo wanasafiri wanatoka hapa Dar es Salaam wanakwenda nje ya mji katika mikoa ya pwani na mfano wa hiyo sasa katika miongoni mwa mambo ambao wanayoyafanya watu ya hatari baada ya kumaliza kufagilia huwa wanataja shida zao bali katika miongoni mwa maneno wanayosema watu wanashtakia mfano mtu anasema sisi kule mjini tulikotoka biashara zetu haziendi vizuri watoto wetu kila siku wanaumwaumwa sisi kila jambo tunalolifanya alinyooki inaonekana nyinyi mmetukasirikia na kadha na kadha kwa hiyo tumekuja sisi naomba mtusamee tunaomba mtubariki mtufungulie katika mambo yetu sasa haya mambo ambayo ameombwa huyu hastahiki kuombwa isipokuwa Allah tabaraka taala hiyo ni shirki kubwa na wala aina ikhtilafu na ndio maana Uislamu kwa ajili ya kuzuia zisitokee matatizo kama haya ndio maana sheria ikaharamisha hata ujengaji wa ujengeaji wa makaburi sababu mtu ambaye kazika mwaka sabini alafu huyu mjukuu wake ambaye alizaliwa mwaka elfu mbili na kumi atalijuaje kaburi la babu yake kama kusipokuwa shida hizi zilizochangia na bahati mbaya mambo haya yanafanyika mbele ya mashekhe ambao jamii inawakubali wewe ukizungumza utaambiwa yule wahabi yani hata hili jambo la shirki ukizungumza kwamba bwana hilo jambo mnaolifanya shirki haifai basi jamii inayokuzunguka itakwambia ah hawa mawahabi hawa wanakataza kujenga makaburi sio mawahabi alokataza kujenga kaburi ni mtume sallallahu alaihi wasallam na miongoni mwa mambo ambayo yaliogopewa miongoni mwayo ndi haya sasa kwa hiyo katika miongoni mwa shirki zinazofanyika katika miezi hii mitukufu mojawapo ni hilo dhambi kubwa kuliko zote mbele ya Allah tabaraka taala anasema sahaba Abdullah ibn Mas'ud kwamba jaa rajulun ila an-nabiy sallallahu alayhi wasallam faqala ayu dhambi adham inda Allah alikuja mtu mmoja mbele ya mtume sallam akasema akimuuliza mtume sallam ipi dhambi kubwa mbele ya Allah tabaraka taala na katika baadhi ya riwaya kwamba ni yeye mwenyewe Abdullah ibn Mas'ud ndo alikuwa muulizaji mtume sallam akamwambia amtaj'ala lillahi nidda wa huwa khalaqaka ni kumfanyia Allah mshirika hali ya kuwa Allah amekuumba Allah ndo amekuumba wewe ndiyo anayekuruzuku wewe kwa kukupa chakula maji afya na neema nyinginezo alizokurehemeshea alafu upeleke maombi kwa kwa yeye hii ni hii ni dhuluma kubwa mbele ya Allah tabaraka taala na ndio maana Allah akasema inna shirka la dhulmun adhim angalia Allah anapozungumza jambo hili la kumuomba asiyekuwa yeye alivyolieleza sema ya ayuha nas enyi watu nyinyi u'budu rabbakum alladhi khalaqakum mu'buduni mola wenu ambaye aliyekuumbeni nyinyi walladhina min qablikum na wale wali anamewaumba na wale waliokuwa kabla yenu la'allakum tattaqun ili nyinyi mpate kumwogopa yeye alladhi mola ambaye ja'ala lakumul ardha firasha ameifanya ardhi kwenu nyinyi kuwa kama ni tandiko wasamaa binaa na mbingu kuwa ni kama ni kama jengo wa anzara minas samai maa na akateremsha kutoka juu maji fa akhraja bihi akatoa kutokana na maji hayo minas samarati miongoni mwa matunda rizqan lakum hali ya kuwa ni riziki kwenu fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun basi msimfanyie Allah mshirika andada ay nadhiran amthalan kwamba msimfanyie Allah mshirika wa antum ta'lamun hali ya kuwa nyinyi mnajua aliyekuumbeni ni Allah na anayekuruzukuni ni Allah vipi mpeleke shida zenu kwa asiyekuwa yeye lahu da'watul haqq katika surati Radi Allah anasema yeye peke yake ndio mwenye kustahiki kuombwa uombaji wa haki walladhina tad'una min dunihi na wale ambao mnaowaomba kinyume na Allah la yastajibuna lakum bishay'in hawana uwezo wa kukujibuni wala kutatua matatizo yenu kwa hali yoyote illa kabasiti kaffaihi ila alma'i liyabulugha wa ma huwa bibali isipokuwa mazingira na hali na picha ya kuitengeneza ili upate majibu ya sawasawa ya yule anayemwomba asiyekuwa Allah ili maombi yake yakubalike ni sawasawa na mwenye kuchota maji kisha akavikunjua viganja vyake alafu anataka maji yafike katika mdomo wake hayawezi kufika mazingira haya unayoyaona Allah ndo anakuambia basi pia fahamu anayemwomba asiyekuwa Allah hawezi kupata majibu yoyote ya sawasawa Kwa hiyo kupitia hutuba yangu hii nipaze sauti kwa wale mashekhe ambao wanaokubalika katika jamii. Sisi tunaonekana tukizungumza mawahabi, ili jambo ni la shirki, lao halina ikhtilafu. Sio kwamba ah, mawahabi wao ndo wanaona kwenda kuomba kaburini ndo, ndo shirki. Sisi hatuoni shirki, hakuna ikhtilafu katika jambo hili, na kama yuko shekhe apaze sauti aseme hili jambo lina ikhtilafu kwenda kuomba makaburini, kuwaomba waliokufa, watatue shida zetu, hakuna waharamu wazungumze ili jamii ijiridhishe lakini sisi kila siku tunapolikemea ile wao wamenyamaza wanairidhisha jamii inayowasikiliza wao kuona sisi tuna matatizo alafu wao hawana matatizo kwa hiyo ni shirki mbaya zaidi inafanyika katika ile miezi mitukufu lakini hawa watu wenye kufanya jambo hili kwa sababu wanajua si shirki wakifa na dhambi hii haina msamaha inna allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha Allah asamei dhambi ya kushirikishwa aqulu hadha wastaghfiru lakum alhamdulillahi rabbil alamin والصلاه والسلام على اشرف الانبياء وامام المرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى اله وصحابته اجمعين اما بعد katika miongoni mwa dhulma ni mtu kumkosea Allah tabaraka taala kwa kufanya madhambi mengineyo yasiyokuwa yamebeba ya na ukubwa wa shirki na dhulma hii ni dhulma ya mtu kuidhulumu nafsi yake kama vile kuongopa kulewa kufanya zina kucheza kamali na mfano wa hayo imekuja katika hadithi ya Abu Bakar katika dua ambayo alifundishwa na Mtume sallama kuiomba hadithi katika sahihi Muslim Allahumma inni dhalamtu nafsi dhulman kabira wala yaghfiru dhunuba illa anta ewe Mola hakika yangu mimi nimeidhulumu nafsi yangu dhulma iliyokuwa kubwa na hakuna mwenye kusamehe madhambi isipokuwa wewe kwa hiyo dhulma kwa maana ya mtu kuidhulumu nafsi yake kwa kufanya madhambi yasiyokuwa katika shirki lakini kuna dhulma nyingine ya mtu kuwadhulumu wenzie yani kufanya madhambi ambayo ndani yake yana haki za watu wengine kama vile kuiba katika hadithi al-Qudsi Allah tabarak wa taala anasema ya ibadi inni haramtu dhulma ala nafsi waja'altuhu bainakum muharrama fala tadhalamu enyi waja wangu hakika yangu mimi nimeifanya dhulma kwamba nimejiharamishia dhulma mimi mwenyewe na nimeifanya hiyo dhulma kuwa ni haramu kwa nyinyi na nyinyi pia msidhulumiane kwa hiyo hasa sasa yanaingia mambo mengi mtu kuiba mali ya mtu au watu wana biashara ambazo za, za, za ushirika watu wakawa wanashirikiana katika biashara mtu akawa anamdhulumu mwenzie hali ya kuwa mwenzie ajui lakini hii dhuluma Allah anaijua na huyu atakuja kuhesabiwa kwa Allah siku ya kiyama mbaya zaidi siku ya kiyama ulipaji wake kwamba uende kwa Allah uwe na matendo mema mengi kwa sababu utaratibu wa kulipwa siku ya kiyama si kwa kama ulivyo hapa duniani siku ya kiyama mtu atakayekuwa amemdhulumu mwenzie hapa duniani tukifika kwa Allah ni kuchukuliwa sehemu ya sababu zako kulipwa yule kupewa yule yani Allah kwa uadilifu wake aliokuwa nao anafahamu yeye na ni mwenye kufahamu kwamba kwa hiki ulichomdhulumu huyu kina ni kinawiana au kina usawa na kiasi gani katika thawabu kama wao walikuwa na thawabu hamsini basi labda zitachotwa kumi atapewa yule kutokana na dhulma sasa itategemea uliwadhulumu watu wangapi katika hadithi ya Abi Huraira yamekuja maelezo hadithi mutafakun alaihi itafikia hatua mtu kwa kule kulipa yale madeni ya dhulma kwa kunyonga kwa kunyang'anywa thawabu zake itafikia hatua thawabu zitakwisha kisha zitachukuliwa sehemu ya dhambi za wale aliowadhulumu kupewa yeye thumma turiha fi nnari kisha mtu anatupwa motoni na hii mtume ndo alipouliza siku hiyo atadiruna mani almuflis nyi mnamjua ni nani aliyefilisika aliuliza hivyo mtume sallallahu kwa hiyo hata wale watu wanaofanya biashara za, za kushirikiana pia wamche Allah tabaraka taala katika hili kwamba mtu asije akawa na mdhulumu mwenzie ajui lakini itafika siku ya umatubula sarail siku ambayo siri zitawekwa wazi au umemkopa mtu kasahau ukambona nikumbushi mbona nikumbushi sawa kula iko siku utailipa kwa hiyo ziko sura za namna hiyo nazo zinaingia katika dhulma watu wanatakiwa mtu watu wawe waoga mbele ya Allah tabaraka taala umekopa kitu kwa mtu kirudishe inna Allah ya'murukum an tu'addu al-amanati ila ahliha Allah tabaraka wa taala anakuamrisheni nyie mzirudishe amana kwa wenyewe katika ujumla wake lakini kwa ufupi dhulma ni kufanya makosa sasa makosa imma itakuwa ni mtu kuto kufanya lile jambo ambalo ameamrishwa na sheria alifanye hali ya kuwa uwezo wa kulifanya anao au akaacha kufanya jambo ambalo ameamrishwa na sheria kulifanya alafu hakulifanya bila sababu yoyote yani bila dharura zozote kwa kupitia maelezo haya sasa wewe utapimia aina hatutakuwa na uwezo sisi wa kukutajia hii ni dhambi ni dhambi maelewa kwa sura hiyo tu kwa mfano katika kauli yenye nguvu mwanamume wa Kiislamu kuswali swala ya jamaa ni lazima ni lazima hii ndo kauli yenye nguvu madhhabu ya Imamu Shafi'i kwamba wao wanasema swala ya jamaa ni fardhu kifaya ni faradhi ya kutoshelezana na wengineo wakasema ni sunnatu muakkada lakini katika kauli yenye nguvu swala ya jamaa ni wajibu tena fardhu aini kwa ala rijali kwa wanaume ichukulia tu swala ya jamaa kama ilivyokuwa swala ya Ijumaa basi bebesha hukumu hiyo sasa je, wewe unapokuwa umeshindwa kuswali swala alfajiri kwa jamaa, umeshindwa kuswali swala dhuhuri kwa jamaa, una sababu za msingi ambazo zinakubalika kisheria kuikosa hiyo jamaa ulioikosa. Jambo hilo wewe jiulize wewe mwenyewe, na jibu utakuwa nalo mwenyewe. Kwa zote hizo ni katika dhulma, ni katika maasi kwa hiyo kumkosea Allah tabaraka taala katika masiku katika katika miezi mitukufu ubaya wake unakuwa mkubwa zaidi kuliko katika miezi mingine mwisho mimi nimalizie hotuba yangu hii kwa kuwahimiza wale waislamu ambao wenye kumiliki gharama za kwenda kuhiji waende kuhiji kwa kama tulivyokuwa tumezungumza kwamba ndani ya hii miezi mitukufu ndani yake pia inapatikana ibada ya hija mtume sallallahu alaihi wasallam ameelezea fadhila kubwa zinazopatikana kwa watu wenye kutekeleza ibada hii ya hija katika kumalizia hotuba yangu nitazitaja hadithi mbili kwa haraka haraka na zote ni muttafaqun alayhi na zote ni hadithi za Abi Huraira radhiyallahu ta'ala anhu hadithi ya kwanza mtume sallallahu alayhi wasallam anasema al-umratu ila al-umrati kaffaratu bainahuma umra moja inapokutana na umra nyingine ni kifutio cha madhambi yaliyopo katikati yake walhajju mabrurun laysa lahu jazaa'un illa aljanna na hija iliyokuwa safi haina malipo yoyote zaidi ya pepo akasema al-Imam nawawi al-mabrur huwa alladhi la yartakibu sahibuhu fihi ma'siyah hija iliyokuwa safi ni ile ambayo yule mwenye kutekeleza ibada ile ya hija ikawa hakufanya nini hakufanya maasi hakufanya madhambi hakufanya makosa amehakikisha anajichunga chunga na kutokufanya yale makosa ambayo hatakiwi kuyafanya mtu aliyekuwa hija na katika hadithi ya pili ya Abi Hurairah huyo ambaye pia ni mutafakun alayhi mtume sallallahu alayhi wasallam anasema man hajja albayta yoyote atakayekwenda kuhiji nyumba ya Allah tabaraka taala walam yarfuf walam yafsuq na ikawa hakufanya madhambi yanayohusiana na kufanya tendo la ndoa ambayo ni katika mambo ambayo yamekatazwa mtu akiwa hija walam yafsuk na ikawa hakufanya madhambi yanayohusiana na mdomo kama vile kutukana na mfano wake الحج أشهر معلومات faman farada fihinna الحج fala رفث wala fusuqa wala jidala fi الحج kwamba hija imefaradhishwa katika miezi maalum yule ambaye kumemwajibikia juu yake hija fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj haparuhusiwi yeye kufanya rafasa madhambi yanayohusiana na viungo kama kufanya kufanya tendo ndoa wala fusuqa wala kutukana sibabu almuslim fusuqun wala kutukana wala jidala fil hajj wala kuweka mijadala katika hija isipokuwa mijadala ya mtu kumwelekeza kuifahamu haki wajadiluhum billati hiya ahsan kama alivyosema Sheikh Abdul Muhsin Abbadi hafidhahullah ta'ala katika kitabu chake alichokiita Tabsiratun Nasik biahkami almanasik ala dhawi alkitabi was sunna kwa hiyo atakayekwenda kuhiji ikawa amejiepusha na madhambi yanayohusiana na viungo na madhambi yanayohusiana na kusema rajaa ka yaumi waladatuhum atarudi kama siku aliyozaliwa kutoka kwa mama yake jambo la msingi sio hiji jambo la msingi ni kuipata hija iliyokuwa safi utaipataje hija iliyokuwa safi ili uipate hija iliyokuwa safi hakikisha kwanza jambo la mwanzo kuliko lolote lile mali utakuendea hija iwe ni mali ya halali jambo la kwanza jambo la pili kuwe na ikhlas na jambo la tatu kuwa na mutabaa ufanye ibada ya hija kwa mujibu wa vile alivyofundisha mtume sallallahu alaihi wasallam na si kwa malengo katika malengo ambayo watu wanaoyafanya kwamba mtu ameshafika maka dunia nzima inamjua kama yeye kafika maka kashafungulia katika katika ukurasa wake wa Twitter sijui Facebook nini kajipiga picha yuko pale katika katika katika katika tawafu labda anafanya tawafu kwa ajili ya umra tayari kashajipiga picha watu wote wanamjua kama yuko sio hija za namna hiyo riaan kwa kujionyesha mtu akirudi hapa ataka pia na jina lake libadilike sio tena Saidi aitwa Alhaji Saidi sio hivyo sio hija za namna hiyo ukisoma katika tarjama ya Abdullah bin Umar radhiallahu ta'ala anhuma ana hija hamsini ana umra 80 lakini wewe soma katika vitabu vyote uweze kukuta an alhaji Abdullah bin Umar radhiallahu ta'ala anhu qala sami'tu rasulullah kuti pamoja na hija zake 50 na umra zake 80 sisi tunakwenda wapi hija moja tunatakayo kubadilisha jina اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع الدعاء يا رب العالمين وأقم الصلاة